บุ๊กทูห้าสิบหกันกรขรฉันกรขระความรู้สึก захашр захашр มีความรู้สึก ต้องการ อยาก ф ย й н Feyun. Feyun. Feyun. เรามีความรู้สึก เราต้องการ เราอยากเ Te te f e เ Feyu. t ย te fei. Feyu. เราไม่มีความรู้สึก เราไม่ต้องการ เราไม่อยากเธอเธอไฟยบไฟยบเธอเ t e f a y ทราย y r u p Glua. s นั n a n s h น n a n ดิฉันกลัวซเซชินะสเซชินะดิฉันไม่กลัวซเซชินะรับซเซชินะรบ มีเวลาวักต์ยีอนวักต์ยีอนเขามีเวลาอัชวักต์ยีอัชวักต์ยีเขาไม่มีเวลาอัชวักต์ยีอปอัชวักต์ยีอปเบื่อ Zeşin. Zeşin. เธอเบื่อ Ar mezeş. Ar mezeş. เธอไม่เบื่อ Ar zeşirip. Ar zeşirip. Hiu. Meleçen. Meleçen. คุณหิวไหมชชุมาจาจะชชุมาจาจะคุณไม่หิวหรือชชุมาจาจะบะชชุมาจาจะบะ กระหายน้ำ pss ฟัลอัน pss ฟัลอันพวกเขากระหายน้ำ Ахэр псы фэлӏэх. Ахэр псы фэлӏэх. พวกเขาไม่กระหายน้ำ Ахэр псы фэлӏэхэрэп. Ахэр псы фэлӏэхэрэп.